Oh my god! Yeah. Cry! I'm sorry. Que, que viva. Prisca Es que yo quiero tu vaina, guiar. Vagina, vagina, vagina. Es que yo quiero tu vaina, guiar. Yo, yo, yo, yo. Es que yo quiero tu vaina, guiar. Vagina, vagina, vagina. Es que yo quiero tu vaina, guiar. Tirojitos y si yo no tengo la culpa. cuando en en que está y tú rica como Bulma. Quiero ser honesto, no quiero sonar vulgar. Pero la neta sin paja quiero vulva. Vulva diurno, un turno estorno. Ya me siento caliente como un horno. Colócate que este es un helico de porno. Por no avisar con mi bicho ya estorbo, morbo. Cuando me choca la manana voy a darte duro como si no hay un mañana. De esta no te salva ni tu mamá emborrachate y mama. Ven, meterte el choco banana. Oh, nana. Pija pa' tu prima y pa' tu hermana. Puff, puff, pas de marihuana. Esquinita panecana. Voy a someterte con mi rama. En cuatito y tú con la cara en la cama. Miscalac. Alemán. Hey, hey, Triple seven productions. You don't know. Yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, me like your backside, you make me feel high When you pass a move, you make me lose my mind you look so fine. So why you happy do, girl? Don't waste my time. Got me like your backside, you make me feel high. When you boss a move, you make me lose my mind. Crazy attitude, but you look so fine. So why you happy do, girl? Don't waste my time. Girl, come pass a wine, let me see your flow. Rápame lento mientras baila dembow. Ven, demostrame que estás en nivel pro. Me estás quitando la audiencia, te está robando el show. Right now. Girl, come wine, mami, can't believe you're real. You are still attention fácil. Mueve ese culo, te muestra que eres de combate. Que yo estoy listo para verte duro con el bate. Venga, beba, si es más, colócate. No tengo varas, pero soy tu barra de chocolate. Get me like your backside, you make me feel high. When you pass a move, you make me lose my mind. Crazy acting, but you look so fine. So why you want to do, girl, don't waste my time. Get me like your backside, you make me feel high. When you pass a move, you make me lose my mind. attitude, but you look so fine. So what you want to do, girl, don't waste my time. Bamba clock, you done now. Lick on the table. I lay man on the beat. Yeah, yeah, yeah. Fire. Triple seven productions. I